finnoi estas plei feliciai. Ciu sercias la felicion, tiu transmigru al Scandinavio. Tie, ne nur la heimai enlogiantoi estas aparte contentai, set ancaula en migrintoi. Tion constatas la actuala Monda Felic Rapporto. La rango in unu gis quin en la rango listo pri felicio de uno occupas Finlando, Norvegio, Danlando, Islando kai Svislando. Austrio occupas la rangon numero dec du. Kaj tiel exemple antau Germanio, Francio kai Usono. La plei malfeliciae homoi lautio vivas ciui en Africae statoi. La lastai en la rangolisto estas Tanzanio, Sud-Sudano, la centra africa Respubblico, cae fine Burundio. Por la monda felic rapporto estis priugiatai en cent ses landoi factoroi ciel bon stato, atingebla vivodauro, corrupto cae liberezzo. Unua foie La felice esploristoi sin dedicis ancau alla contentezzo de emigrintoi, en cent dexep landoi. La resulto diras, che en Finlando vivas ancau la plei feliciai emigrintoi. Austrio en tiu categorio situas sur rango decquar. La plei ocul frappa resulto estas la congruo de la contentezzo de la emigrintoi cun tiui ciui nascigis en la concerna lando, diras esploristo de la Universitato de Brita Columbio en Canado. Tiui ciui transmigras al pli feliciae landoi profitas, tiui ciui transmigras al mal pli feliciae landoi perdas. Same ocul frape estas, che la unuae quin lando e en la rango listo havas altan procentajon de homoi quiui persone en migris autiesque patroi. Tiu procentajo nome atingas dec quar procentoin cae tiel situas signife super la monda averaggio. La rapporto estas vercata ecte la jaro 2012 de la uno reto por daurigebla disvolvado, cae basigas sur datumoi ella iaroi 2015 gis 2017. Tiu cele estis encetitai en plei multae landoi en ciu iaro proximume mil homoi, do tra tri iaroi proximume tri mil homoi. Cela emigrintoi aliflanque estis encetitai homoi tra periodo de la iaro 2005 gis 2017. Apartan chapitron la esploristoi dedicis al paradoxajo en usono. Tie ja ecte la 1970-ai jaroi, la viv en speso daure crescas, sed la contentezzo appena usangigas au ec malcrescas. La lando en la ciara rapporto glitis je quar stupoi al rango dec hoc. Tio laula rapporto estas alarmiga signalo por la registaro. Causoi por tio estas epidemiae malsanoi, kiel gras corpezzo, misuso de medicamentoi, cae depressioi. Rilate alla nordae landoi, mi iom dubas pri la alta grado de felicio. Iadum la vintrae monatoi regas longa malhelo, cae tio al multai homoi causas malgioion, au ec depression. Set eble aliai factoroi estas tiom pli fortai, che ec la vintra mallumo ne signife povas malaltigi la gradon de felicio.